أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Neka sva hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka salavat i selam na našeg poslanika, Allahova miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove časne ashabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Poštovana braćo i sestre, večeras ćemo, ako Bog da, jeli, uz Allahovu dozvolu, nastaviti govoriti o obilježjima islamske akide, odnosno akide ehli sunneta vol džemata. Mi smo otprilike prije četiri sedmice počeli govoriti na ovu temu, iako je to bilo je li podavno, ali podsjetit se, odnosno nastavićemo da govorimo o tim i kako bitnim stvarima u životu jednog vjernika muslimana. Stoga ću odmah na početku prvo da, da istaknem, je li po ko zna koji put da istaknem značaj, važnost akide. Akida je srž i bit jedne vjere. Na akidi se sve temelji. Temelji se znači vjerovanje prije svega u Allaha subhanahu wa ta'ala, vjerovanje u onaj svijet, čovjekov pogled i odnos prema životu općenito, odnos prema, jeli, prema drugima, prema, prema dobru, prema zlu, pa čak i prema životinjama. Sve se temelji na akidi. Stoga je ova tema od izuzetne važnosti, jer akida je a, e, prioritet u vjeri islamu. Prvo, znači ono što je najbitnije jesu, jeste da je u našim srcima zasađena ispravna akida, ispravno vjerovanje. Zato, ako muslimani nisu svjesni važnosti i značaja akide, onda ju ne pridaju ni dovoljno pažnje i samim tim ne poznaju dovoljno akidu, islamsku akidu ili islamsko vjerovanje. I iz tog naravno proizilaze mnoge druge greške i propusti, lutanja pa čak i zabluda. Stoga je veoma bitno jeli, govoriti o ovoj temi. O svakoj temi u islamu je bitno govoriti, ali od posebne e, važnosti i značaja ova tema o kojoj govorimo ona zahtijeva dosta pažnje, zahtijeva uh, e, prisutnost uma ili koncentraciju, jer zaista ova obilježja o kojima govorimo, došli smo do devetog obilježja po redu, jeli, uh, e, trebamo prije svega da, da ih naučimo i da razmislimo o njima i da ih primijenimo praktično u svome životu. Pa ćemo nastaviti jeli, kazati da je jedno od obilježja islamske akide je nepromjenjivost, postojanost i vječnost. Islamska akida je nepromjenjiva i ona je uspjela odoliti uzastopnim, kroz čitavu historiju, jeli, uzastopnim napadima neprijatelja Islama koji su željeli jeli, da, je, da je utrnu, da utrnu to Allahovo svjetlo, međutim u tome i nisu uspjeli. Kada su neprijatelji Islama pomislili da su ugasili Allahov nur, odnosno akidu, ona se ponovo, jeli, budila u srcima vjernika, budila se, ali bivala je jača, bivala je blistavija nego pri. I takva će, ova islamska akida, odnosno islamsko vjerovanje, ono će ostati sačuvano do sudnjega dana. Zato što je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala na sebe preuzeo čuvanje dina islama, a suština i bit din islama je akida, islamska akida. Ova akida s koljena na koljeno je prenošena iz generacije u generaciju i ona će se vječno prenositi do sunnjega dana. Pogledajmo u, u ovom vremenu u kojem mi živimo, jer uz ovu naprednu tehnologiju, danas diljem svijeta islamsko vjerovanje je se prenosi kako kroz jeli, ovaj, knjige, kako kroz preko radija, televizije, interneta, je jel, tako i na drugi način. Svako iskrivljenje ili promjena ili dodaci ili manjak a, za ovu akidu će uvijek ostati nepoznanica. A, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže mi smo u istinu Kur'an objavili i zaista ćemo mi nad njim djeti. To je Allah subhanahu wa ta'ala čuvajući Kur'an i čuvajući sunnet Allahova poslanika alejhi salatu vesselam od iskrivljavanja i gubljenja u stvari sačuvaće i islamsku akidu jer islamsku akidu crpimo prije svega iz Kur'ana i sunneta to su osnovni i glavni izvori islama i islamske akide između ostalog ono što potvrđuje postojanost odnosno nepromjenjivost i i vječnost i trajnost ove islamske akide jesu jeste što su izjave učenjaka ehli sunneta od ashaba pa do jeli, kasnijih generacija ostale sačuvane. Ostale sačuvane, zapisane, zapamćene. I to je dokaz jeli, da je Allahovo obećanje o čuvanju akide, čuvanju vjere, jeli, da je to obećanje koje će se ispuniti. Posebno su, posebno su značajne izjave i stavovi i mišljenja islamskih učenjaka učenjaka o pitanju je li Allahovi svojstava fata o kadru, odredbi Allahovoj, o šefatu i drugim stvarima koje su je li, koje se direktno tiču akide. S druge strane, druge religije, kao što je kršćanstvo i, je li, židovstvo, i sekte, zabludile sekte, ne mogu se pohvaliti nečim poput ovoga. U nas je islamska akida, odnosno islamsko znanje, prenešeno e, senedom, lancem prenosilaca, i sened je jedna od specifičnosti i posebnosti ovoga umeta. Svo znanje, kako Kur'an i sunnet, tako, pa tako je li i tumačenja Kur'ana i sunneta. Od prvih i oni čistih generacija Selefa prenešeni su da se putem sneda, putem sneda. Ta vjerovanja, vjerovanja religija i zabludili sekti se ne odliku ovim svojstvom kontinuiteta i trajnosti. Najupečetljiviji primjer jesu, recimo, kada, u, kada u pitanju određena ideologija jeste komunizam. Znamo da je komunizam jedna ideologija koja, je vladala većim dijelom svijeta. Svijet je bio preprav, preplavljen komunističkim parolama ili idealima, ali neposredno najvrnat dobio je nož u leđa od koga od strane njegovih zagovarača, što je okončalo ili ovu, ovu zabludjelu ideologiju. Isto tako, ova akida o kojoj govorimo, akida ehlu sunnata al-đemata, ona povećava slavu svojih sljedbenika. To jeste, neko povjeri u islamsku akidu, podući svinim principima i postupa shodno njenim zahtjevima i druge ljude ka njoj poziva, takvom će Allah povećati njegovu slavu i spomen te drugima ukazati na njegove vrijednosti. Ova akida o kojoj govorimo, ona polučuje korisno znanje korisno znanje i plemenit moral, zahvaljujući kojem se šire odlike, ili ljudske odlike, upotpunjava i raste u onih koji su njome okićeni. To jest onaj ko se okiti ovom akidom u svome srcu i u svome praktičnom životu, Allah mu podari jel, slavu i spomen. Uzdigne ga iznad ostalih ljudi, iznad ostalih stvorenja. Ova akida, ona osigurava jel, zajednicama, a i pojedincima isto osigurava najviše stepene časti i ponosa. I osigurava im lijep život na ovome svijetu, a sreću na budućem svijetu. Jer onaj ko živi sa ovom akidom, kome ova akida u srcu, on živi sretno i na ovome svijetu, jer je sreća, istinska sreća je u, u srcu, a ne u nekim ovodunjalučkim jeli, blagodatima. A na onom svijetu vječno će uživati je li u okrilju Allahove milosti. Osnovu je li ove akide o kojoj govorimo čini vjerovanje u Allaha dželle Đelešanuhu, njegove meleke, njegove knjige ili kitabe, njegove poslanike, sudnji dan i da sve što se događa bilo dobro ili zlo biva Allahovim određenjem dozvolom. To su temelji islamske akide. Uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala kaže kada govori onima koji će uzdići ovom akidom, ovim, ovim nurom, ovim vjerovanjem, kaže Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju, znači koji ispravno vjeruju ispravnom akidom i kojima je dato znanje. Znači jedan od uzroka uspjeha jel, i slave, one, one istinske slave, ne one prolazne slave na ovome svijetu jeste vjerovanje, ispravno vjerovanje, ispravna akida. Ova akida je uzrok pobjede, ona je uzrok vlasti i postojanosti. A ove karakteristike svojstvene su samo sljedbenicima ispravne akide. To jeste uzvišeni Allah će dati pobjedu i vlast onima koji vjeruju ovom akidom i koji je sprovode u praktičnom životu, ne samo vjerovati, nego isprovesti u praktičnom životu oni, znači, oni su ti koji pod vlast i kojima će Allah dati pobjedu, on, onu konačnu i krajnju pobjedu. Upravo i tako, jeli, tako je opisuje poslanika, alaihi salatu wasalam, kada kaže stalno će u mome umetu biti jedna skupina na istini. Pa ife, jedna skupina na istini, neće im nauditi onaj koji ih napusti, to jest ko ode iz tog vjerovanja, s te akide, sve dok ne dođe Allahova odredba, a oni na onome na čemu jesu. Ovdje pod Allahom odredbom, jeli, prije svega misli se, kako kažu neki islamski učenjaci, na Allahovu pobjedu na ovome svijetu. I vlast koju će Allah dati toj skupini istinskih jeli, vjernika i pravih vjernika. Dok neki kažu da se misli na odredbu sudnjega dana. Onaj ko pristupi akidi ehli sunneta, odnosno islamskoj akidi, Allah će ga uzdignuti ko se od nje okrene, Allah će mu svoju pomoć uskratiti. E ovdje nam je odgovor, jeli ovim riječima nam je odgovor, zašto muslimani, zašto im je uskraćena Allahova pomoć i pobjeda, a tvrde, a tvrde da su jeli na, na ispravnom putu, tvrde da su na ispravnom vjerovanju. Nažalost, muslimani su a, e, zbog svoga neznanja otišli u mnoge zabude. Daleko su od istinskog znanja o vjeri. Daleko su od istinske i prave akide i čvrstog vjerovanja. Jer u njihovo vjerovanje, opet kažem zbog neznanja džehla koji se raširio, uvuklo se mnogo što šta od jeli, zabludjelih ideologija i tako dalje, pa su se daljili od pravog i čistog Allahovog puta. E zato, je, zato izostaje Allahova pomoć pobjeda. Zato izostaje. Da je tako potvrđuje činjenica da upravo odstupanje od akide ima najjači utjecaj u rasulu jedne civilizacije, u cijepanju jedinstva jednog naroda, jednog umeta, te dominantnosti neprijatelja nad tim narodom. E, znači, to je nemovna posljedica kada zapostavimo akidu i kao uvjerenje, znači u svome srcu i u praktičnom životu, dolazi do gubljenja, jeli, slave gubljenja vlasti na zemlji koju Allah subhanahu wa ta'ala obećao pravim istinskim vjernicima. Zato umet, odnosno narod ili civilizacija koja je daleko od ispravnog vjerovanja, ne treje dugo, ne treje dugo i već počinje gubiti tlo po svojim nogama. Onda pada s dostignutog nivoa svoje slave i onda propada i iščezava. To je neminovnost, to je Allahov sunnet Allahove zakonitosti na zemlji. Mi imamo jeli, primjere evo, ovih arapskih revolucija kako, kako ti diktatori i vlastodržci koji su naravno bili daleko od Allahovog puta i pored toga što su tlačili jeli, muslimane i su zbijali širenje istinske vjere, pogledamo kako padaju nakon desetina godina vladavine. Čini, to je samo pitanje vremena, nije bitno koliko su vladali bitno je da su doživjeli ono što je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala obećao da će doživjeti svako onaj ko krene tim pogrešnim putem. Ako čitamo historiju, možemo lahko ili uočiti da su muslimani u momentu kada su napustili svoju vjeru, desilo im se ono što im se desilo. Desila im se dekadenca, nazadak i propast bili su bili su jeli hilafet je bio sila svjetska sila ne nezapamćena sila u historiji međutim kada su jeli ostavili pravovanje ne samo jeli, u srcu nego u praktičnom smislu ne kažem opet dovoljno samo vjerovati u srcu to se mora praktično spoti u svakodnevnom životu pali su jeli u poniženje izgubili su vlast izgubili su dominaciju u svijetu primjer najsvjetliji odnosno najbliži primjer je primjer Španije koja je bila na vrhuncu moći međutim zbog onoga što, što su jeli, što su uradili zbog svojih dijela, jeli, nestali su i izgubili su. Šta je to omogućilo Tatarima da prodru u islamski svijet, da pokore islamski svijet, da sruše islamsku prijestolnicu do, jeli, i da pobiju nekoliko miliona, po nekim podacima spominje se 2 miliona muslimana, šta im je to omogućilo do, do stanje muslimana, odnosno ostupanje muslimana od akide i u teoretskom i u praktičnom smislu. Znači ne samo da su da se raširio džehli razne frakcije nastale po pitanju akide, jeli, muslimani su to zapostavili i u svome praktičnom životu. Islamska akida, ona zagovara prijateljstvo i zajedništvo, prije svega među muslimanima. Muslimanska ujedinjenost, i zajednički stavovi uslijedili su u raznim krajevima i vremenima zahvaljujući jedino njihovom pridržavanju akide. Šta je to ujedinilo Arape i ne Arape? Jeli? Šta je to ujedinilo Arape i Turke? Perzijance i druge jeli, muslimanske narode? Šta je to ujedinilo do, do jedinstvena akida, isto vjerovanje? Znači, akida ujedinjuje različite narode, različite rase, E, bez obzira na, je li kažem, na boju kože, na porijeklo, na jezik, na mjesto boravka, akida je ta koja ujedinjava ljude. To možemo primijetiti jel, posebno na muslimanskim svetim mjestima u Mekki i Medini, gdje su muslimani kao jedno tijelo. Šta je to ujedinilo? Ništa druga islamska akida, odnosno islamsko vjerovanje. S druge strane, razjedinjenost i razilaženje kod muslimana je u stvari plod udaljavanja od akide i skretanja puta koji je trasiran njenim principima. Kad se među muslimani i kada su se javljati, javljati koje kakvi djeli ideolozi, koji su naravno kroz tu filozofiju pokušali da, da poimaju islamsko vjerovanje, odmah je došlo do razilaženja među muslimanima, do dijeljenja na sekte i kodalje. Naravno, do to, te spoznaje da je to Jedinjeno si došli su neprijatelji Islama, koji su uvijek pokušavali, tako i dan danas pokušavali su, jeli, da oslabi a, ideju, odnosno da oslabi akidu kod muslimana. Kad oslabe akidu, onda su, jeli, otvorili vrata svojim ciljevima, odnosno svojim interesima. Jer ono što je najjače kod jednog muslimana jeste njegovo vjerenje, njegova akidu, to mu niko ne može iščupati iz njegovog srca, E zato su oni vijekovima pokušavali da kroz filozofiju, kroz e, nametanje i podmetanje različitih ideologija i razumijevanja islama, pokušali su jeli, da, da muslimane odvrate od ispravne akide i nažalost u, u, u mnogome su uspjeli u tome. Ova akida koju mi vjerujemo, koju muslimani vjeruju ili srcemi žive praktično, ona čuva svoje pristalice od lutanja, od izgubljenosti, od tumaranja, znači u životu. Jedinstveno učenje, jasni postojani principi koji se ne mijenjaju, znači to je jedna specifičnost, jedinstveno učenje i principi koji se ne mijenjaju, štite svoje sljedbenike od slijedženja strasti i tumaranja. A taj nas krije u tome što ispravna akida posjeduje precizna mjerila koja ne znaju za grešku. Znači islamski učenjaci na osnovu Kur'ana i Sunneta postavili su jeli, trajne principe i pravila vezana za, jeli, za, za život općenito, za odnos prema Allahu, prema, prema ljudima i prema sebi. I ta pravila ne poznaje grešku. Zato je, nje, zato je njen pristalica sačuvan od lutane izgubljenosti. Zna s kim je, pa ako će se neprijateljski odnositi, kao što zna sva svoja prava i svoje obaveze u životu na ovom svijetu. Ova akida koju vjeruju pravi muslimani, donosi nešto što mnogim ljudima fali na ovom svijetu. Prije svega donosi psihički i duhovni mir. Danas je u svijetu, eh, prije svega kod nemuslimana, pa i kod muslimana, nažalost, mnoštvo onih koji, koji ne imaju ovu blagodat. Jer blagodat koja fali mnogim ljudima je psihički i duhovni mir vidimo danas na našim prostorima ovdje koliko ljudi poseže za je li suicidom, za ubistvima, za je li e, nekim pošastima kao što su alkohol, droga, cigarete, traže utjehu u tome, traže duševni mir. Jer ako je srce e, prazno istinskog vjerovanja, ako u srcu nema akide o kojoj govorimo, onda je srce uznemireno, duša je nemirna. Zato, kažem, ova akida, sedminicima ove akide, ona donosi duševni mir, a e, osnova tog mira jeste ta, ta spona, ta veza između vjernika i njegovog stvoritelja. Iz te veze, odnosno te čvrste vjere, e, javlja se zadovoljstvo njime kao gospodarem kojim, koji upravlja njegovim životom. Znači, mi smo, mi kao vjernici koji vjerujemo ovom akidom, mi smo zadovoljni sa svojim gospodarom i prihvatamo ga kao gospodara koji upravlja našim životom. I zadovoljni smo s njim kao sucem i zakonodavcem. I to je veoma bitno. Zato nećete naći pravog vjernika, pravog koji nosi ispravnu i pravu akidu u svome srcu, da se dvoumi oko halala i harama. To jest ako je siguran da je nešto haram, da se dvoumi hoće li to raditi ili ne. Da se dvoumi hoće li posegnuti za kamatom ili za za haram zaradom, ne. Kod onih ljudi koji su ispunili svoje srce jel, ovom ispravnom akidom, nema takvih nedomica i dilema. Zato je srce takvi ljudi smireno prije svega sa Allahovim određenjem na Dunjaluku, jel, sve što mu se desi, <clears throat> smireno je s njegovom presudom. Ako je Allah zabranio alkohol ili kamatu, ili prevaru ili druge harame, ako Allah zabranio pravi vjernik koji posjeduje ovu akidu, on je s tim zadovoljan i to prihvata. S druge strane, njegova misa, njegovo razmišljanje, pogled na svijet, na događanja, prosvjetljeni su nje Allahovom spoznaju, odnosno spoznajom Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo su blagodati jeli, koje čak ni mnogi vjernici nisu svjesni. Oni koji posjeduju ove blagodati, nisu svjesni ovih blagodati koje imamo, zato o njima i govorimo jeli, ovim predavanjima. Ova akida ima besprijekone ciljeve. Njeni sljedbenici pošteđeni su svake stramputice u pogledu robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Ona je ko posjeduje ovu akidu, nikoga ne obožava mimo njega. Niti svoju nadu usmjerava ka nekome drugom mimo njega. Za razliku od drugih religija, da ne govorimo, jeli, li, i frakcija među muslimanima koji možemo naći nažalost ovaj da usmiravaju svoja nadanja prema jeli, umrlim ljudima, svecima, prinose im žrtve prema živim jeli liderima i svecima kao što je slučaj recimo sa rafidijama odnosno šijama pa i mnogim jeli sufijama odnosno sufijskim tariketima ova akida, i ovo je možda sigurno jedno, jedno od najvažnijih obilježja, a ti, tiče se ovog društvenog života, ona utječe na ponašanje čovjeka, na njegov moral i na međuljudske odnose. Najupečetljiviji utjecaj akide i ehlu sunneta ostavlja jeli, na ove važne segmente ljudskog života. Jer ljudi su najviše podložni sudu i usmjerenju vjerovanja kojem pripadaju. Znači, vjerovanje utiče na naše ponašanje, naš moral i na naše odnose prema ljudima, prema svijetu općento, prema svijetu koji nas okruži. Svaki poremećaj i odstupanje u ponašanju, moralu i međuljudskim odnosima je stvari rezultat poremećaja u vjerovanju. To je rezultat poremećaja u vjerovanju. Zato, ako danas pogledamo ovo stanje u svijetu, jel vidjet ćemo da da se sve vraća na odsustvo ispravne vjere i ispravnog vjerovanja. Zbog nepostojanja vjerovanja ili zbog nepostojanja ispravnog vjerovanja u Allaha kao jedinog stvorilja, dolazi do problema krize, morala krize, jeli, međutnosti svih kriza koje je u ovom životu. Različno ponašanje otič u oči da je ono u većini slučajeva plod vjerovanja i ono ga privržen čovjek vjeri. Tako islamska akida svojim sljedbenicima naređuje svako dobro a odvraća od svakog zla. To je jedan od principa, jel? Isto tako naređuje im pravdu i umjerenost, a zabranjuje nepravdu i pust ramputici. Ovo su osnovni principi islamske akide ili islamskog vjerovanja. Ova islamska akida ili islamsko vjerovanje postiče na odlučnost i zalaganje u svim stvarima. Zato pripadnici, odnosno sljedbenici islamske akide, ne propuštaju nijednu ukazanu priliku u životu, priliku za dobro, kao što je prilika za stjecanje korisnog znanja, kao što je prilika da se učini dobro djelo. Sve što im se ponudi od dobra, oni hitaju da to iskoristi. A na to ih, je tome ih uči ova akida, islamska akida. Isto tako i straha od kazne Allahove i njegove srđbe klone se svega onoga što može dovesti do grija, a prije svega klone se svakog grija. Zato u društvu koje je svoje temelje izgradilo na vjerovanju, u proživljenje i obračun za učinjena dijela vlada savršen sklad i harmonija. Ako, ako živimo u jednom društvu kojem su jeli, pojedinci izgrađeni na dubokom vjerovanju da će biti proživljeni. Za svoje potpogovarati u tom ili društvu vlada sklad i harmonija, vlada red. Kao što je bilo prvo društvo, odnosno prvi generacije muslimana ili ili muslimanska zajednica u Medini, pa i kasnije, jeli, vijekovima kasnije, dok se muslimani držali ove akide, dok, dok im bila duboko u srcu, u takvom društvu vladao je red. Muslimani su vladali svijetom širili su to, to ispravno vjerovanje. Širili su napredak, civilizaciju, od istoka do zapada, od Indije, jeli, do, do, do, do zapadne Afrike, do, do Španije, pa do Evropistva. Međutim, kada su odustali od toga, onda su izgubili sve ono što su Uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala kaže svima će pripasti nagrada ili kazna već prema tome kako su postupali jer je gospodar tvoj dio nad onim što su radili svaki pravi je li musliman, odnosno vjernik koji posjeduje ovu islamsku akidu, svjesna je ovoga. Da će biti nagrađen ili kažnjen i da Allah bdije nad svim što čovjek radi. Ova, ova akida, je li islamska akida, ona čovjeku e, garantuje častan i ugodan život. U okrilju islamske akide ostvaruje se sigurnost i častan život jer ona se temelji na vjerovanju u Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno u njegovu jednoću ili tevhid uluhijeta, a to jeste da je on jedini stvoritelj, odnosno onaj koji zaslužuje da mu se ibadet čini, da mu se robuje. To je temelj i srž ove akide. I to je osnovni razlog sigurnosti, blagostanja i sreće i na ovom i na budućem svijetu. Jer kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, bit će sigurni samo oni koji vjeruju. I vjerovanje svoje s mnogoboštvom ne miješaju. Oni će biti na pravome putu. Samo će oni biti spašeni. Samo onaj ko čisto vjeruje. Samo čisti monoteista, čisti mu vahid će biti spašen oba svijeta. Jer uzaludna su dijela ako je čovjek svoje vjerovanje, svoj iman pomiješao sa mnogoboštvom koji su vjerni bogobazi, imaju potnu sigurnost imaju pravu uputu na ovom i budućem svijetu. A nasuprot njih su oni koji, koji su ogredu u širku i grijesima i oni osjećaju veliki strah na svoje stanje, jer prijetnje ili raznim kaznama i nedaćama u Kur'anu odnose se upravo na njih, na njih se odnosi. Ova akida ispunjava naše srce osloncem tevekulom u Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovaj segment je li akide i tekako bitan. Bez tevekula, bez pouzdanja u Allaha subhanahu wa ta'ala, ne možemo zamisliti jedan život jednog čovjeka, prije svega čovjeka, a da, da ne kažem vjernika. Jel? Bez tevekula čovjek mora se uzdati u nekoga. U sebe ne može, samog sebe ne. Ne mora se uzeti u ljude ili u nekog iznad ljudi. Zato se pravi vjernici, sljedbenici kide prije svega uzdaju Allaha subhanahu wa ta'ala. I islamska kida stavlja u obavzu vjerniku da svoje srce prosvijetli svjetlom tevekula. Tevekul je pouzdanje ili oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. E, prije svega tevekul biva u vjerovanju, jeli, u Allaha subhanahu wa ta'ala, traženju snage od njega, pomoći i oslonca, samo od njega. Čemu jeste suština jel, i tajna tevekula. E, pravi vjernici, oni koji su jeli sedmenici ove akide, oni se prije svega u Allaha subhanahu wa ta'ala uzdaju, ali nakon što od sebe jeli, dadnu sve ono što je u njihovoj mogućnosti. Tevekul je bez sumnje najznačajnija utanju je ljudskog života. A to je oslonac srca na Allahovu pomoć, na njegovu plemenitost i milost, što naravno iskorjenjava klice beznađa i lijenosti, a čovjeku olakšava da stigne do željenog cilja, na krilima nade, i to prevazilazi svaku udaljenost i svaku prepreku čovjek kada dane sve što je do njega, jeli, kada uloži sve što je u njegovoj moć i istinski se u, Allaha pouzda, za njega nema nemogućih stvari, za njega su i najdalji ciljevi veoma blizu. Zato uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala kaže, a kada se odlučiš, onda se pouzda, pouzda u Allaha. Jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u njega. Onaj ko preduzme sve što je u njegove moći, i on da se u Allaha pouzda, njemu je uspjeh zagarantovan. Ova akida postiče na post, na velikodušnost, te hrabrost i u govoru i u dijelu. I ovo je bitan ili segment iz akide, jer ko kad rob bude uvjeren da je Allah taj koji daje korist i štetu, da on daje i iskraćuje na faku, da je ponosan jak onaj ko uzrok svoga ponosa vidi samo u Allahu, a da je ponižen svako ko utočište potraži kod nekog drugog mimo njega i da sva stvorenja trebaju Allaha, a da sami ne mogu donijeti korist, niti štetu pričiniti. Ova spoznaja će doprinijeti da uz Allaha osjeća snagu, neprestano utočište kod njega i lišeno straha od nekog drugog mimo njega ovo je nešto što samo pravi vjenici imaju. Znači onaj koji je svjestan da je Allah svemoćan, da u njega sva moć, da on daje snagu, ponos, da on uzvisuje i ponižava, daje na faku život i smrt. Takvo vjerenje njega će učiniti neovisni, činiti će ga ravnodušnim životu, životnim nedaćama i, i izazovima i učinit će ga najjačim. Znači, osim toga, ako rob spozna da ono što ga je zadesilo nije ga moglo nikako mimo ići, već se desilo gotovo, jel nema promjene, a ono što ga je mimo, ga nije imunizacija, već ga je mimo išlo, da će mu se dogoditi određeno, njegova duša će osjetiti smiraj. Srte spokoj i Allahu će prepustiti brigu o svim svojim stvarima. E, ovo su posljedice, odnosno plodovi ispog islamske vjerovanja. Ovo su plodovi akide. E, nije, ovo nije lahko, ovo je lahko pročitati, lahko je naučiti. Ali ovo čovjek mora instalirati, odnosno ugraditi, u svoje srce. Da to postane sastavni dio njegovog vjerovanja, njegovog razmišljanja, odnosa prema životu uopće. Nakon potpune predanosti Allahu, ovome o čemu smo govorili, sigurnost će zamijeniti mjesto svakog staha. Njegovo sigurno i utvrđeno pribježište dovoljna je zaštita od svakog neprijatelja i napasnika. ova akida, ona ne isključuje korisno znanje, što je veoma bitno, jer vrlo često muslimanima provaraju kako se jele ovaj kako su uh, bukval, bukvalisti odnosno kako neke stvari prihvataju a nisu jeli u skladu sa razumom i tako uh, ova na ova akida akida, podržava znanje, na njega poče i poziva ljude ka to znaju s obzirom znači, na svoju univerzalnost i sam se imperatanju učenja i manja svih spola svakoj korisnoj nauci. Prije svega nauka o tevhidu, odnosno o vjerovanju u Allaha subhanahu wa ta'ala, temeljnim principima vjeri, te nauke vezane za islamsko pravo fik i propise, ekonomija, zatim jezičke, političke, vojne, tehničke, medicinske i druge znanosti koje daju svoj doprinos pojedincu i zajednici, one su samo dio nauka koje su preporučene od strane islama. Ovdje smo naveli samo one glavne, najvažnije, a islam postiče na svaku korisnu nauku koja jeli, do, doprinosi blagodatima, odnosno dobru kako pojedinca, tako i zajednici. Tako svaku nauku koja koristi, bilo da se radi o svjetskim naukama ili vjerskim, islam naređuje i postiče na nju, zahvaljujući čemu je došlo do spoja vjerskih i prirodnih nauka. Mi znamo da su muslimani, oni su utemeljili mnoge jeli, prirodne i društvene nauke koje su kasnije zapadnjaca, on preuzeli i nastavili taj, taj napredak i preuzeli to blago. Ova akida, akida ehli sunneta, ona se odaziva zahtjevima i duha, ljudskog duha i razuma i tijela. Jer čovjek nije samo tijelo, niti samo duh. On je i duh i tijelo. Islam, iako poklanja veliku pažnju duši, odgoj duše i njenom uzdizanju do granica, odnosno do, do stupnjeva, deređa koje osiguravaju uspjeh i spas na oba svijeta, Islam istovremeno ne zanemaruje zahtjeve ljudskog organizma, te mu na savršen način osigurava potrebe na ovome svijetu islam ne zapostavlja tijelo. Primjeri koji govore jel, ovome jesu ti što Allah subhanahu wa ta'ala naređuje vjernicima da čine dobra djela prije svega i da uživaju, odnosno da jedu lijepe stvari i da koriste sve ono što je počinio svojim robovima na ovome svijetu. Ovo je dokaz da Allah ne zapostavlja naše tjelesne potrebe. ko je upoznao nešto od ove plemenite vjere, spoznao je veliku Allahu blagodat prema stvorenjima. Spoznao je da onaj ko se od nje okrene, od vjere, jeli, ove istinske vjere, pada u neistinu, zabludu, očaj, propast i okove. Jer svako drugo vjerovanje koje je suprotno islamskom vjerovanju je nešto između praznovjerja i neznaboštva ili ateizma i materializma. Takva vjerovanja svoje sljedbenike svode na nivou nerazumnih bića ili nivo životinja. Pa čak i niže od tog stepena. Ukoliko prava istinska vjera napusti ljudsko srce, napustit će ga i lijep moral. I do izražaja tada dolazi ona crna strana koju zastupaju razni poroci. Tada se osoba spušta do najnižih granica kada njeno najveće interesovanje postaje udovoljavanje kratkotrajnim ovo svjetskim užicima. To, to je kad se izgubi duhovnost, kad se izgubi akida. A sa duhovnošću čovjek je jeli, u jednoj ravnoteži između duha i tijela. Ova islamska akida i ovo je zadnja tačka ako boda koju ćemo jeli, spomenuti u predavanju. Islamska akida ona je razum, ona ne izučuje razum, i, ali precizno određuje polje njegovog djelovanja. Po ovom pitanju, jeli, e, racionalisti su skrenuli s pravog puta, oni su dali prednost razumu nad objevom, nad tekstom objevi. Dok to sedbenice ehli sunneta ili akide ehli sunneta jeli, ne čine tako. Islamska akida uvažava i cijeni zdrav razum, a njegov značaj diže na zavidan Islam nije zadovoljan da musliman razum je velika blagodat koja Allah dao čovjeku. Čovjek razum zaključuje spoznaje. Znači islam e, ne dobro se oslanja slijepa slijedženja. Kako u akidi, tako i u drugim pitanjima. On zahtijeva jeli, od muslimana da promatra samo sebe, osim razmišlja, o prostranstvima nebesa i zemlje. Kako bi kroz to jeli, spoznao Allahove ajete koji ga okružuju, upoznao tajne kosmosa, suštinu ovoga vodi spoznaj mnoštva akajskih činjenica, unutar je li granica njegovih mogućnosti. Mi ovdje nalazimo spoj između, je li između objave. Jer što, sve što je oko nas potvrđuje Allahu jednoću akidet, potvrđuje e, tevhid. A tevhid je je li temeljna, odnosno osnovna tema islamskog vjerovanja. Oni koji su zapostavili važnost razuma, povode se morinama jeli svojih predaka bez razmišljanja i razumijevanja. Takvih je mnoštvo. Pored toga što islam ima ovakav pogled na razum, on također precizira polje njegovog djela s ciljem čuvanja intelektualne moći od bespotrebnog tumaranja ili uzaludnog upuštanja u stvari gajba. Moramo istaći, to je veoma bitno, da stvari gajba ljudski razum ne može spoznati niti shvatiti njihovu suštinu stvari ili gajba iz krivenog svijeta. Pitanja šovitelja. Odnosno Allah subhanahu wa ta'ala. Pitanja duše, pitanja dženeta i vatri i mnogih drugih sličnih. Mi ovim stvarima znamo samo ono što nam je Allah otkrio. A u suštinu detalje ovih jeli, stvari i gajba ne možemo ne smijemo ulaziti. Ljudski razum ima svoj nivo kome je njegovo djelovanje prihvatljivo. I svaki pokušaj prevazilaženja tog nivoa osuđene ne, neuspjeh, i lutanje u jednom labirintu. Odnos vidljivog i onog opipljivog. Dok onome što se podrazumijeva pod nevidljivim svijetom ili gajbom, razum ne može imati svog udjela, to jest mora se pridržavati definiranog šrijetskim navodima podređenom pitanju. Ono što je, je li šrijet kazao da to prihvati bez ulaze, ulaženja u kakvoću i suštinu toga, jer to ljudski razum ne može dokućiti. A time nas Allah ne zadužuje. Allah nas ne zadužuje da dok učimo suštinu džehennemske vatri. Da spoznamo jeli, suštinu sirata, čuprije, da spoznamo suštinu dženneta i tako da. Allah odnaži samo da u to vjerujemo. A na onom svijetu ćemo jeli, to okusiti, vidjeti i doživjeti. I ovim bi, jel, ovom zadnjom točkom završili bi večerašnje predavanje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovo provedeno vrijeme bude od koriste svima nama, da nas pouči ispravnom znanju, da nam podari ispravno vjerovanje, a na kraju naglašavam da se ova akida, da se ona mora prije svega znati, naučiti, iščitavati i onda kroz svoj praktični život tjeli uvoditi je, uvoditi je u svoj život, da ona postane jedan odvojivi segment našeg, našeg života. Vjerujte, poštovana braćo i sestre, da je pitanje ili pitanja akide, da je to najbitnije pitanje na da bi akidu spoznali i da bi je uh, usadili u svoj svakodnevni život, moramo i prije svega naučiti. Naučiti je kroz predavanja, kroz čitavanja knjiga i tako dalje. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe, da nas uputi na pravi put. Aqulu qawli hada wa astaghfiru la li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Da vas Allah dželšanu nagradi za lijepo slušanje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.